11 birinchi bob hazrati ayso o'n ikki shogirdiga bo'lgandan keyin galileydiki har qaysi shaharlarda ta'lim berish va xush xabarni jakorlash uchun u yerdan ayrildi zindondagi yahyo payg'ambar ayso masni qilgan ishlarini anglab shogirdlarini avatib ular orqali hazrati aysodin xudo bizga avatmoqchi bo'lgan qutquzg'uchi sizmi yoki boshqa birsi kelamdi? deb so'radi Hazreti Aysa ularga mundaq dedi. Sizlar qaytib berib, yaratgan möcüzlərimni və etqan təlimlərimni Yahyağa yetkizib, korlarning ko'zi ichildi. Tokurla mağalaydigan bo'ldi. Mahav kichli bo'g'allar saqaydi. Gaslar anglaydigan bo'ldi. Hatto o'lganlar tirildi va kambag'allarga xushxabar yetkazildi deb aytinglar. Yahyoga yana Мәндін гуманланмай, маңы тәврәнмәй ишәнгәнлә, неме дигән бәхтлек, дәп қойыңла, деді. Яхья пәйғәмбәрнең шагыртлары кәткәндән кин, Хәзрәте Әйса көпчилеккә Яхья тогырлык мондак диде. Силә бурун Яхьяны издәп чөлгә багыныңларда, зады кандак бер адамны көмәкчидиңлар. Мәйданы шамалды ялпынып туган, комыштак тәвринеп турдыган бер яхшы чакнымы? yoki chiroyli kiyingan bir esil zodinimi hargiz undoq emas bundoq kiyimlarni kiydiganlar cho'ldin emas xon o'rdisidan tepildi amaliyatda sizlar bir payg'ambarni ko'gili chiqdinglar amdi bilib qo'yinglarki yahyo payg'ambardinmi ustundir chunki muqaddas yozmalarda mana oldingda elchimni avatiman u sening yo'lingni oldin olo tayyorlaydi deb yozilgan faviyadiki elchim dal yasho payg'ambarni ko'rsatdi bilib qo'yinglarki insonlar orasida cho'mildirguchi yashodimmi ulug' kishi o'ttirg'i chiqqini yo'q ammo arishning podsholig'idiki eng arzimas birsimu uningdin ulug' bo'ladi cho'mildirguchi yahyo o'tirg'i chiqqan kunlardan beri Әрішнің патшалығы zo'ravonlikqa uchirmoqda zo'ravonlar uningga hujum qilmoqda xudoning podshohligi to'g'risida yahyo payg'ambarning zamonigacha bo'lgan borliq payg'ambarlarning ta'limlarida shundoqla tavrotda oldin bishorat berilgan agar qabul qila olsanglar mening qaytib kelishi muqarrar bo'lgan ilyos payg'ambar dal yahyo payg'ambarning o'zidir degan so'zimga işinınla. Bu so'zlarni kulukınlada çin tutinglar Bu zamanının sede kişilerini zadi kimlerge okştay. Ula huddi koçuda oturuvilip bir-biriga biz sizlarga sunoy kelib basak usul o'ynamadinglar motam muzikasini kelib basak hozimi tutmadinglar deb ranjiydigan tuturg'isi bolalarga o'xshaydi chunki yahyo payg'ambar kelib ro'za tutatdi sharob ichmatdi shuning bilan ular uningga jin tegibdi deyishdi inson o'g'li bo'lsa ham yeydi ham ichidi biroq ular toza bir to'ymas haroq kashgan u bojgir va boshqa gunohkorlarning do'sti deyishidi bilib qo'yinglarki hikmat bergan mevisi bilan to'niladi ondin hazrati ayso o'zi nurg'un mo'jizalarni ko'rsatgan shaharlardiki tovi qilmaganlarni ayblab mundoq dedi holinglarga voy ey qorazinliqlar holinglarga voy ey baysodiliqlar sizlar uchun yaratgan mo'jizlarimni tir va sidon degan yatlar shahrida yaratgan bo'lsam u yerlardagi xalq burunli mayishlangan holda matoga yugunib kulgi milinib gunohlariga to'vi qilgan bo'ladidi bilib qo'yinglarki qiyomat kuni xudoning sizlarga beradigan jazosi kir va sidondikilarnikinimmi ig'ir bo'ladi ey kaparnohumliqlar osmonga chiqmoqchimidinglar aksiga do'zaxqa tashlaninsizlar chunki oranglarda yaratgan mo'jizalarimni sodamda yaratgan bo'lsam u shahar bugungi kungacha mavjud bo'lgan bo'ladi shuni bilib qo'yinglarki qiyomat kuni xudoning sizlarga berdigan jazosi sodomdikilarnikidanmi ig'ir bo'ladi shuningdan keyin hazrati ayso mundoq dedi butun olamning egisi bo'lgan ey ota sen bu haqiqatlarni o'zini aqlliq bilimlik chog'laydigan kishilardan yoshirib kichik bolalardek sabiy kishilarga oshkorlaganliging uchun sana matiylar o'qiyman shundoq ota sening o'z xoyishing ana shu edi otam hammani manga taqdim qildi meni otamdan boshqa hech kim haqiqiy tonimaydi otamnimi men va men o'zim oshkorlashni xohlaydigan kishilardan boshqa hech kim haqiqiy tonimaydi ey jabokashlar va ig'ir yukni ustiga og'anlar mening yenimga kelinglar men sizlarga oromlik beray muloyim va kamtarman shunga mening bo'yin turqumga kirib mandin o'gininglar shundoq qilganda ko'nglinglar orom topidi mening bo'yin turqimda bo'lish oson talipim eg'ir emas